منتديات القراء تقدم ندعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي الله podignu. La ilaha illa Allah, obožavanje isključivo Allaha jedino. La ilaha illa Allah, riječ koje je Allah Đelešanu učinio prirođenim svim stvorenjima. La ilaha illa Allah, na ovim riječima je uspostavljena vjera. La ilaha illa Allah, određena kibla i ismukane sablje borbe na Allahovom putu. La ilaha illa Allah, muže koje vodi Allah u svakog onog ko se za njega uhvati. La ilaha illa Allah, istinsko pravo Allaha Đerdešanuhu prema njegovim robovima. La ilaha illa Allah. Riječi spasa iz vječne vatre. La ilaha illa Allah.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 rahmatullahi wa barakatuhu, dragi poštovani slušalci i slušateljke, vi ste i dalje na frekvenciji Radija Naba, na frekvenciji 103.2 FM stereo. Thank I evo nas večeras i ovog četvrtka 26. safera 1423. hijđretske godine, što odgovara 9. maju 2002. godine u petoj emisiji u ciklusu El Iman. Naravno, večeras ponovo u kontaktu sa vama emisija ide direktno u u programu smo znači i imate mogućnost i da nas kontaktirate neposredno nakon završetka ovog večerašnjeg izlaganja a brojevi telefona u studiju su 736-630 i 736-631. Naravno, oni koji zovu izvan Zemljičkog dobojskog kantona, potreban im je i pozivni broj, a to je 032. i već po ustaljenom redu družimo se kroz islamsko vjerovanje sa vama u e, s nama je tu svakako komentar knjigi Teuhida i predavač profesor Samir Avdić. Čuli smo nekad da je najteži oblik e, koji može da počne čovjek e, koji se zove grijeh prema Allahu Đelešanu na, e, označen kao pripisivanje druga Allahu Subhanahu wa ta'ala. Večeras ćemo upravo govoriti na tu temu. Naša večerašnja tema je širk. neposredno nakon izlaganja imat ćete mogućnost da postavite našem e, predavaču i pitanja vezana za ovu našu večerašnju temu, a svakako i mi smo i za vas, dragi poštovani slušalci, pripremili pitanja, a oni koji budu najbrži i odgovore tačno na postavljena pitanja, kao i obično očekuju vrijedne nagrade. i e, na vaš zahtjev, zahtjev e, mnogobrojnih slušalaca mi smo e, izašli u susret i u dogovoru sa upravom radija postigli smo još jedan termin, a to je subota, svake subote u terminu od 22, odnosno od 10 sati na veći, vi možete slušati reemitovanje ove emisije. Ciklus El Iman, znači, bit će reemitovan svake subote u od 10 sati na veći, odnosno od 22.00. A sada predlažem da poslušamo i izlaganje našeg predavača na večerašnju temu, kako smo rekli, širk, a nakon toga ostvarit ćemo kontakt i sa vama.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 Pisac knjige o Tevhidu, nakon što je objasnio važnost obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala i veliku vrijednost koju uzvišeni Allah obećao onima koji ispune ibadet, ispune svoj cilj dolaska na Dunjaluku, neophodno je bilo da spomene sada dijelo koje može poništiti potpuno ili umanjiti njegov tevhid, njegov ibadet, pa je napisao poglavlje koje govori o strahu od samoga širka. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala Inna Allah la yagfiru an yushraka bihi wa yagfiru ma duna zalika liman yasha. Doista uzvišeni Allah neće oprostiti da mu se čini širk. A oprostit će druge grijehe mimo toga, mimo širka, onome kome on to bude htio. Zato da bismo shvatili širk, neophodno je da malo više zastanemo na ovome pojmu kako bi ga razumjeli i kako bi shvatili i kako bi se znali čuvati ovoga najvećeg grijeha kojeg čovjek može počiniti. Kao što kaže jedan od ashaba Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ljudi su pitali Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam o dobru, o dobrim dijelima koji će činiti. A ja sam ga pitao o zlu, ne zbog samog zla, nego da bi ga se znao sačuvati. Zato je neophodno da čovjek upozna grije da bi ga se znao čuvati. Shodno tome mi ćemo večeras govoriti o ovome najvećem grijehu o činjenju širka Allahu Jalla še'nu. Širk u jezičkom značenju, u etimološkom značenju znači izjednačavanje. A u šerijaskom širk označava izjednačavanje, nekoga od Allahovih stvorenja sa Allahom subhanahu wa ta'ala u stvarima koje pripadaju isključivo Allahu dželle šanu. Što znači ako bi izjednačili bilo što od Allahovih stvorenja i stavili to njegovo stvorenje na mjesto Allaha u onim stvarima koje pripadaju isključivo Allahu dželle šanu, tada, tada bi čovjek učinio širk Allahu bilo veliki bilo mali. Zato islamski učenjaci govore da širk dolazi u tekstovima Kur'ana i Sunneta sa tri značenja. Prvo od tih značenja kada može doći širk u Kur'anu i Sunnetu jeste značenje širka u rububijetu Allahu Đalešenu. A to je da čovjek povjeruje i da bude uvjeđen da postoji neko biće ravno Allahu Đalešanu koje može da upravlja sa ovim kosmosom ili da učestvuje zajedno sa Allahom Đalešanu u upravljanju ovim kosmosom ili u vlasti Allahovoj u ovom pojavnom svijetu. Yeah. Pa ako bi čovjek povjerovao da ima nešto od Allahovih stvorenja, bilo od ljudi ili džina ili nebeskih tijela koji mogu učestvovati zajedno sa Allahom na sudbinu recimo ljudi ili u vlasti Allaha u ovome svijetu, onda oni bi na taj način počinili širk Allahu. Kao recimo danas veoma poznata pojava horoskopa gdje ljudi vjeruju čitajući horoskop da određena nebeska tijela, zvijezde ili položaj određenih zvijezda ili planeta mogu uticati na čovjekovu sudbinu shodno tome u kojem mjesecu ili pod kojim znakom u horoskopu su se rodili, tako da na taj način oni direktno čine širk Allahu jer vjeruju da određena nebeska tijela ili zvijezde u svom određenom mjestu mogu da utiču bitno na sudbinu čovjeka. Zato kažu islamski učenjaci da ovo biva pridruživanje druga Allahu na taj način što se stavljaju nebeska tijela na mjesto Allaha u pravima koji je isključivo samo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovu vrstu širka učinio je i sam faraon kada se stavio na mjesto Allaha dželle šanu. Kada je zanijekao Allaha i rekao da je on gospodar nebesa i zemlje, da nas Allah sačuva od toga. Kao što je rekao kako uzvišeni Allah dželle šanu govori o faraonu kada je rekao ana rabbukumul a'la. Ja sam vaš uzvišeni gospodar. Na taj način faraon se stavio na mjesto Allaha i učinio je širk Allahu dželle šanu izjednačio je sebe i stavio je sebe, svoje mjesto, na mjesto Allaha i na taj način, kako smo rekli, učinio je širk Allahu jalla še'nu. Drugo značenje širka u tekstovima Kur'ana i sunneta dolazi širk u uluhijetu, širk u obožavanju Allaha jalla še'nu. A to biva na taj način da neko ima ubjeđenje da može donijeti mu neko korist ili odagnati od njega štetu mimo Allaha Đalešanu ili da uzme posrednika između sebe i Allaha subhanahu wa ta'ala na taj način što će mu ga obožavati ili u isto vrijeme obožavati i njega i Allaha subhanahu wa ta'ala kao što je bio, bila stvar sa mušicima u vremenu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, koji su obožavali i Allaha, ali su uporedo zajedno u istom vremenu sa Allahom Đelešenu obožavali i kipove i uzeli su te kipove za posrednika između sebe i Allaha, pa kada im je uzvi Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam došao i pozvao i u la ilaha illallah da svoje obožavanje, svoj ibadet pridaju isključivo Allahu Đelešenu, Oni su rekli, ma na'budum illa li uqarribuna ila Allahi zulfa. Mi ne obožavamo njih, ne obožavamo kipove naše, ne obožavamo lata i oza i hubela i ostala mnogobrojna božanstva, mnogobrojne kipove, ni zbog čeg drugog nego da bi nas oni približili Allahu Đavlaženu. Zato uzimanje posrednika između sebe i Allaha biva širk na taj način što se izjednačavaju ova druga bića ili stvorenja, ili kipovi, ili bilo šta drugo, izjednačavaju se sa Allahom, jalla še'nu. Zato kada je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao da je samo jedan Bog, jedno božanstvo koje, se, koje zaslužuje da biva obožavano samo Allah, jalla še'nu, oni su se začudili, pa su rekli kako kaže uzvišeni Allah, اجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب زر أون يوچينيو أوا مnoga بوجانستوا mnogobrojne naša, naše kipove koje mi obožavamo, rekli su mušici, zar je učinio samo jednim bogom, doista je ovo čudna stvar. Zato, draga braćo, čovjek treba da bude svjestan da može učiniti širk Allahu na taj način što uzme posrednika između sebe i Allaha Đalešem. I ovo je prisutno među ummetom Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i u današnjem vremenu. Gdje vi imate, draga braćo i sestre, da ljudi odlaze na kaburove, i uzimaju posrednika između sebe i Allaha mrtve, moli od njih ono što se samo može i smije moliti od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato ako neko uzme posrednika mimo Allaha i prida mu neku vrstu ibadeta kao što je recimo doba, jer doba, upućivanje dobe ne smije nikom biti osim Allahu. Na taj način on čini širk Allahu dželle ženu bilo veliki ili mali ako bude vjerovao da umrli može direktno mu pomoći onoj, u onoj stvari koje može samo Allah, to biva velikim širkom izvodi ga iz vjere. A ako to smatra da će ga sa tog mjesta biti prije primljena dova i da moli Allaha da ne stavlja posrednika, onda to biva malim širkom koji ne izvodi čovjeka iz vjere jer se samo približio velikim širkom i uzeo je sredstvo, kako kažu islamski učenjaci, jer mali širk biva sve ono što biva sredstvom do velikog širka. Zato kažu islamski učenjaci da uzimanje posredništva između nas i Allaha subhanu wa ta'ala je strogo zabranjeno i biva širkom kako smo čuli, osim u tri slučaja. Prvi od tih slučajeva jeste da uzmemo u našim dobama ili u našem ibadetu posredništvo jedno od imena Allaha želešenu ili od njegovih lijepih svojstava, pa da uputimo recimo dovu Allahu preko njegovih imena – I zato što su došli vjerodostojni hadise Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam u njegovim mnogobrojnim dovama da je on molio Allaha sa njegovim lijepim imenima i svojstvima i uzvišeni Allah nam je naredio da molimo ga sa njegovim lijepim imenima walillahi l'asma'un husna fed'uhu biha Allah ima svoja lijepa imena kako kaže pa ga molite sa njima Druga vrsta dozvoljenog posredništva u islamu jeste da uzmemo posredništvo između sebe i Allaha naša dijela koja smo uradili isključivo radi Allaha želženu. Tako recimo da čovjek ostavi i pohrani na svoj žiro račun kod Allaha neko veliko dijelo koje uradio isključivo radi njega. Pa kada bude u velikoj tegobi da digne ruke Allahu i da se pristiti onog svoga dijela koga je uradio isključivo radi Allaha želženu i zamoli ga zbog tog dijela kojeg je nekad uradio da mu Allah pomogli. Ovo kažemo da je dozvoljeno zato što je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao da je ovo dozvoljeno. Kako je došao poznati hadith u sahihu muslim o onoj trojici koji su ušli u pećinu slonivši se od nevremena pa je Allah dao da se otisnula stijena koja im je zatvorila ulaz u pećine pa je svako od njih zamolio Allaha sa jednim velikim dijelom koji u radu isključivo radi Allaha, pa je Allah dao zbog tih velikih dijela da se kamen otvori od i sloni sa izlaza zbog tih dijela koji su uradili radi Allaha žalla še'nu. I treća vrsta dozvoljeno posredništva između nas i Allaha jeste da zamolimo nekoga brata ili sestru da moli Allaha subhanu wa ta'ala za nas. Jer su ashabi dolazili za vrijeme života Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam i tražili od njega da moli uzvišnog Allaha subhanu wa ta'ala. Kako je to poznat hadith u sahih Bukhari. Kada je došao Beduin Allahu poslaniku sallallahu alaihi wasallam dok je bio na minberi pa je zatražio od Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam da moli Allaha da padne kiša. Zatražio od njega od Allahu poslanika da moli Allaha. Traži od njega dovu. Pa je Allahu poslanik sallallahu digao ruke na mimberi u petak. Jer je Beduin došao i rekao Allahu poslanić izgori nam sve od sunca. Pokrepaće nam stoka izgora bile i drveće. Ne možemo nigdje da hodamo od velike, velike vrućine koja je zadesila. Pa je Allah poslanik digao ruke i kaže prenosioca ovog haditha Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam pa je digao ruke Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam i zamolio Allaha za kišu i kaže nije sišao sa mimberi a već je porosila kiša njegovu bradu i vratili smo se žurno sa džume a naša odjeća već je pokisla od ogromne kiše koju Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam koje je uzvišen Allah subhanahu ta'ala poslao zbog dovi Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam i ovo je potrajalo sedam dana Tako da kada je bilo sljedeći petak došao je ponovo Beduin, kaže, prenosio se ne znam da li je ona isti ili drugi, pa se je požalio Allahom poslaniku i kaže, moli Allaha, istruhne, istruše nam sve. Ogromna poplava zbog kiše koja je trajala sedam dana nisu vidjeli sunce, kako kaže prenosio se ovog haditha. Pa je Allah poslaniku sa nam ponovo digao ruke i zamolio Allaha želešenu da prestane kiša i da pada okolo Medine i onda kaže ravija nije sišao Allahu poslanik sallallahu alejhi sa mimbera a već je progrijalo sunce tako da iz ova iz ovog hadisa Allahu poslanika sallallahu alejhi vidimo jasno da je dozvoljeno da čovjek zatraži od živoga od živoga da uputi Allahu subhanahu wa ta'ala dovu i ova samo tri vrsta tri vrste posredništva dozvoljene su u islamu sve mimo ovoga biva širkom Allahu Đalešanu, bilo velikim ili malim. I vi znate kako ima ova stvar kod kršćana, koji su uzeli za posredništvo između sebe i Boga, uzeli su svoje monahe, paroke i popove, gdje dođu i oni im opraštaju grijehe. I na taj način čine širk Allahu sa mnogobrojim mnogim drugim širkovima, pored toga što su izjednačili stvorenja Allaha, kao što je Isa a.s., kao što je Merjem radijallahu ta'ala anha, izjednačili su znači Isa i Merjem sa Allahom želešenu da nas Allah sačuva od toga, ali kažem i ova, ova, ovaj vid širka oni čini kako je to poznato u njihovom vjerovanju. Oh. حتى ملني الإطراق وبكيت حتى احمرت الأحداق سامرت نجم الليل حتى غاب treće značenje širka u tekstovima Kur'ana i sunneta došlo je u značenju pretvaranja u našim dijelima ili u našim riječima. Kao na primjer da se pretvaramo u dijelima da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od toga. I to je ono što je poznato kao rija, pretvaranje. A to je da čovjek recimo ustane i klanja namaz da bi ga ljudi vidjeli. Ili dadne sadaku da bi ljudi pričali o njemu kako je on džometli i kako je on dobar insan kako dijeli na Allahovom putu. I ova stvar je izuzetno prisutna kod mnogih ljudi i nema ni jednog muslimana da nije u ovoj opasnosti. Nema ni jednog vjernika da nije u opasnosti od ovog pretvaranja zato što je Allahu poslani sallallahu alaihi wa sallam nazvao ovu vrstu širka da je to širk hafi, skriveni širk i on je izuzetno opasan u našim dijelima. Tako da čovjek mora voditi računa kada su u pitanju njegova dijela da se ne bi pretvarao i da ne bi radio dijela za nekog drugog mimo Allaha. Ili pretvaranje u našim riječima kao da recimo pokažemo našim riječima kako mi radimo neki ibadet kao da čovjek koji posti recimo četvrtak ili ponedjeljak kaže a postiš li ti danas? Ili znaš li da je danas ponedljak, zašto i ti ne postiš? Ne želi da ga posjeti na post, nego želi da mu kaže da i on posti. Također, izjednačavanje nekog od bića i stvorenja Allaha Želešenu sa Allahom može biti u riječima na taj način da se izjednači na taj način što će se recimo reći kao što je to poznato kod mnogih ljudi da ne bi Allaha ili da nije bilo Allaha i doktora, recimo, ovo i, veznik ovaj upućuje na izjednačavanje nekog od stvorenja sa Allahom subhanu wa ta'ala, što biva širkom, malim naravno, jer ne izvodi čovjeka iz zveri, mi ćemo inša Allah ta'ala pojasniti razlike između velikog i malog širka, ali u našim riječima mi smo izjednačili na takav način nekog od Allahovi stvorenja sa Allahom da nas Allah sačuva toga, Pa tako, neophodno je da napravimo jednu stepenicu i da spustimo stvorenje Allaha ispod nivoa Allaha želešanu i da kažemo da nije bilo Allaha zatim doktora ili da samo, još bolje da kažemo da nije bilo samo Allaha. Ovako, draga braćo i sestre, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala hoće da bude jedan i jedini i da se samo on obožava i da se njegovo pravo poštuje i da se niko u njegovom pravu ne smije pridružiti njemu. To je ono što uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala hoće od svojih robova, nakon što im je naredio da svoje obožavanje isključivo pridaju u kome? Samo njemu, Allahu gospodaru nebesa i zemlje. الطيب على الطريق فلا تسل عما جناه القتل والإحراق وحشية يقف الخيال أمامها متضائلا وتمجها الأذواق وقف الصليب نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم نبرات شعري سطرت لمداد حبري Rekao je uzvišeni Allah, جل شأنه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دويست الله نيشه وبرستي da mu se čini širk, da mu se izjednači bilo šta od njegovih stvorenja, a oprostit će manje grijehe mimo toga kome on bude štio. Što znači, draga braćo i sestre, ko bude došao pred Allaha žele ženu na sudni dan, a bude mu učinio širk veliki, on nema šta da traži kod Allaha. Allah mu zasigurno neće oprostiti taj grije i neće nikada, nikada za nikada ući u džennet, njima je vječna vatra. A oprostit će uzvišeni Allah druge grijehe, mimo toga kome on bude htio. Ako bude htio, kome bude htio, uzvišeni Allah će oprostiti grijehe mimo velikog širka, što znači mali širk će uzvišeni Allah oprostiti ako bude htio, a ako bude htio određeno vrijeme će provesti u vatri čovjek i onda nakon toga ući u džennet ako bude umro sa tevhidom, kako smo to rekli. Ili ko dođe sa velikim grijehom ili drugim grijesima, a ne bude se prije toga pokajao uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala. Neophodno da napomenemo kada je u pitanju ovaj kuranski ajet, da se ovo odnosi na onoga ko bude umro Allahu, a ne bude se prije smrti pokajao. Što znači, ako bude čovjek činio širk Allahu, ili bio čak i kršćanin, ili židov, ili bio mušik, Allahu, pa se bude pokajao, onda od na njega se ne odnosi ovaj kuranski ajet, nego uzvišeni Allah je obavistio nas i obećao Inna Allah yagfiru dhunuba jami'a. Doista Allah oprašta sve grije. I širk, i širk Allahu, i kufr nevjerstvo, i nevjerstvo. Zato, draga braćo, ko se bude pokajao, od nevjernika Allahu prije nego što bude mu duša zakrkljala u grlu, Allah subhanahu wa ta'ala prašta taj grih. Kaže uzvišeni Allah, jalla še'nu, kada govori o Ibrahimu, alaihi salam, kako je on upućivao njemu dovu. Koliko se on, Ibrahim, koji je simbol tevhida, simbol monoteizma, čistog ispovjedanja Allahu želešenu vjeri, koliko se on bojao od širka. Pa je molio Allaha, vađnubni u obanije an na'bud al asnam, zaštiti mene, udali mene i moje potomstvo od toga da obožavamo kipove. Zato, draga braćo, neophodno je da se čovjek boji od širka, i da pazi na to da ne izjednači bilo šta od njegovih stvorenja sa njime, Allahom, Đalešanu. Jer ako je Ibrahim, ali selam, bojao se od širka, bojao se od toga, da ne bi obožavao nekoga drugog mimo Allaha, šta je tek sa nama? Pogledajte ashaba radi Allahu ta'ala anhum, koja je najbolja generacija, koji je uzvišeni Allah pohvalio u Kur'anu. Pogledajte šta za njih kaže jedan od tabijina, Ibn Abi Mulejke, أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه كاج ovaj tabiin susreo sam 30 od ashaba Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam svi oni do jednog su se bojali nifaka bojili, bojali su se licemjerja u svojim srcima Pa ako oni ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam bojali su se licemerja i bojali se grijeha, a nema sumnje da je najveći grije širk Allahu subhanahu wa ta'ala i da su ga se najviše bojali, šta je tek sa nama? Pogledajte Omer ibn Khattaba radi Allahu ta'ala anhu, koji je došao Hudrifi ibn Ljemanu, koji je bio poznati čuvalac tajni Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, koji je znao tajne, koji je znao imena munafika u Medini, jer mu je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam to rekao. Međutim, Omer kome je obećan džennet, kome je zagarantovan džennet prema riječima Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, dolazi kod Hudejfe i kaže tako ti Allah, da li me je Allahu poslanik spomenuo među munaficima? Da li se ja nalazi na tom spisku kojeg ti znaš? Pa je rekao Hudejfe radi Allahu ta'ala anhu, nije. I nikad više nikom reću, reći mimo tebe, mimo tebi. Jeste, draga braću, ovako su bili ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam bojali su se za grijehe, bojali su se od nifaka, licemerja, bojali su se od širka Allahu, želešenu, koji je najveći grijeh koji čovjek može počiniti njemu. A kako i ne bi, draga braćo, zamislite nekoga ko ti je dao tvoj vid i tvoj sluh i sve što imaš na ovom dunjaluku jeste od njega, Allaha, gospodara nebesa i zemlje, I umjesto da njemu zahvališ na mnogobrunim tim blagodatima, blagodatima vida, blagodatima djece, blagodatima mnogobrojnih drugi, drugim, i umjesto da njemu zahvališ i da padneš njemu licem svojim na seždu i da mu kažeš hvala ti na svim tim blagodatima pet puta na dan, čovjek odi nekome drugome zahvali. Nema sumnje da je ovo najveći nasilje koji čovjek može počiniti. Jeste, draga braćo i sestre, ovako čovjek vjernik mora da pazi kako će se obhoditi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. قتل وتشريد وهاك محارم فينا وكاس الحاجكات جهاق قتل وتشريد وهاك محارم فينا وكاس الله بصنيك صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء Najviše čega se bojim za vas jeste mali širk. Pa je bio upitan Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam o njemu. Pa je rekao, er rija, pretvaranje. A u drugom hadithu Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je opisao ovaj skriveni širk, mali širk, da je on, a širku fi ummeti ahfa min debibin neml ala safa. da širk u umome ummetu jeste skriveni od hodanja mrava na crnom kamenu. A u drugoj predaji da je skriveni od hodanja crnog mrava u mrkloj noći na tamnom kamenu. بدا لنا الإشراق حتى إذا انكشف الغطاء وغردت آمالنا وبدا لنا الإشراق وقف الصليب Pretvaranje, kako smo rekli, jeste to da čovjek obožaje Allaha, ali ne iskreno, nego obožava ga da bi ljudi ga pohvalili ili da bi ga ljudi vidjeli i mislili o njemu kako je on u ibadetu i kako on obožava Allaha. Zato čovjek mora se paziti ove, od ove opasne pojave i kažu prve generacije od ashaba i tabiina da najteži što su kod sebe liječili jeste nijet, jeste namjera u svome srcu. Da li taj, to dijelo koje radi, radi isključivo radi Allaha ili radi radi nekoga drugog. Kako kaže Sufjan Seuri, rahimahullah, ma aleštu šeien ašedda alije min nijeti. Nisam ništa teži kod sebe liječio od svoga nijeta, od svoje namjeri. Zato čovjek kada hoće da uradi neko dobro djelo, neka se dobro preispita zbog čega ga radi. Kada ustane na namaz, da li je ustao zbog toga što mu je uzvišeni Allah naredio da ustane ili da bi ga ljudi vidjeli. Zato, kada hoće da uradi bilo koje dobro djelo, neka dobro preispita svoje, svoj nijet, zbog čega ga radi. Zato što Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao, innama l'a'malu bin nijed. Doista se djela fini prema namirama. A ako bude uradio to djelo radi nekoga drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا ليس عليه من من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam ja sam visoko od onoga što oni meni pripisuju pa ko bude uradio neko djelo i u tom djelu pridruži mi nekoga ja ostavim i njega i to djelo kaže uzvišeni Allah u hadithi kuci zato dragi brate i sestro zna i da to djelo neće biti primljeno kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Oh. pretvaranje u dijelima može biti na jedan od dva načina. Prvi način jeste da on u potpunosti, potpuno svoje dijelo, svoj ibadet jeste posvetio nekome drugome, radi ga, radi nekoga drugog. Kao, recimo da ustane, da klanja namaz koji inače ne klanja, ali eto, što smo došli gosti koji klanjaju, pa i on ustane sa njima, da bi ga oni vidjeli to djelo u istinu neće biti primljeno kod Allaha Đalrašanu shodno hadithi kuciji koji smo naveli. A drugi način ulaska pretvaranja u djelo u ibadet čovjekov biva na taj način što mu se pojavi recimo u srcu da se pretvara Međutim, on se počne boriti sa tim i odagna to od sebe. Ovo ništa ne škodi našem ibadetu. Kao recimo, kada bi čovjek ustao da klanja namaz i na drugom rekaatu dođu ljudi u mezid. I on malo oduži ruko. I onda se prisjeti da je to pretvaranje, da nije dozvoljeno i da takvo djelo Allah ne prima i onda brzo od sebe odagna to tako ovo ne škodi zato što se bori protiv toga. Međutim, ako bi se dopustio i prepustio ovom pretvaranju i nastavi uljepšavati svoju ruku i svoj kijam, svoje stajanje u namazu i pojača svoju skrušenost da bi oni koji su došli u mezđid, da bi oni koji su došli u džamiju vide kako on, maša Allah, tebarek Allah, stoji u namazu skrušeno, obožava Allaha, a u stvari se pretvara zbog njih da bi oni o njemu nešto lijepo mislili, onda ovakvo djelo što se tiče primanja kod Allaha može biti na jedan od dva načina. Ako je ibadet cijelina jedna od čije ispravnosti, od čije kraja, ako bude kraj pokvaren, potpuno djelo biva poništeno, onda to djelo ne biva primljeno. primljeno. Kao recimo da se čovjek počne pretvarati u trećem ili četvrtom rekeatu, onda takvo djelo biva potpuno uništeno i poništeno kod Allaha. Ili recimo da se desi da njegov ibadet nije cjelokupan, odnosno nije cjelina jedna. Kao recimo da udjeli 50 maraka radi Allaha iskreno i onda dođe neko kod njega sjedni i onda onda bi pokazao ljudima kako je on čovjek koji dijeli na Allahom putu, izvadi drugi 50 maraka i udijeli. E oni prvi 50 prima se kod Allaha, a ovi drugi se ne prima, zato što ova ibadet, ovo dijelo nije jedna cijelina i ne zavisi ispravnost druga od prve i niti prva od druge. بكل اليقين وأنت الرحيم وأنت الكريم مجيب الدعاء ومنجي السفين مجيب الدعاء ومنجي السفين Jeste, draga braći i sestre, čovjek mora voditi računa o svome nijetu, da bude njegov ibadet isključivo radi Allaha želešenu. I vi znate da će prvi, koji će biti bačeni u vatru na sudnjem danu, kojima će biti potpaljen džahannam i vatra džahannemska, jeste borac koji je poginuo na Allahovom putu, ali nije poginuo radi Allaha, nego, kako to kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, reći će mu uzvišni Allah, ti si poginuo zbog toga da bi ljudi rekli kako si ti bio hrabar. Drugi jeste hafiz Kur'ana, koji nije učio Kur'an radi Allaha, nego da bi ljudi rekli za njega kako je on hafiz, kako je on učen. I treći, onaj koji je dijelio, ali nije dijelio radi Allaha, nego je dijelio i udjeljivao imetak radi toga da bi ljudi u njegovom selu ili u gradu rekli kako on manša Allah dijeli i kako je džometli čovjek. uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala hoće od svojih robova da svoje ibadete čine isključivo radi njega Allaha žele še'nu pogledajte hadis Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam gdje kaže da je jedan od prijašnjih naroda odlučio da uradi djelo isključivo radi Allaha da ga niko ne vidi osim Allaha tako da je jedne noći izašao iz svoje kuće i pripremio pare u zavežljaj i odlučio na prvo koga naiđi da će mu dati i pobjeći od njega. Tako da onaj kome udijeli ne zna komu je udijelio. I na prvu osobu koju je, na koju je naišao, tutnuo je brzo i dao joj pare taj zavežljaj i pobjegao od njih. I sutradan izašao na pijacu u čačiju da vidi šta se priča kad pričaju ljudi, znate li šta se desilo sinoć? Izašao čovjek i udijelio na poznato kradljivca u gradu. I pomisli ovaj čovjek u sebi, kaže nije Allah primio moju sadaku. I odluči to uraditi drugu noć. Isto to uradi kao što je uradio prethodi noći na prvog koga je naišao onaj zavežljaj sa novcem dadne brzo i pobjegne. Kad izađe sutradan na pijacu, kad ljudi pričaju, znate li šta se desilo sinoć? Izašao neko i naišao na poznatu bludnicu u gradu koja je krenula da čini blud i neko joj udijelio toliko i toliko para. Pa je opet ovaj čovjek ožalošen pomisli u sebi, nije Allah primio moju sadaku. I odluči to uraditi treću noć i to je ponovio kada je izašao opet ujutro na pijacu, kažu ljudi, znate li šta se desilo sinoć? Najbogatiji čovjek u gradu izašao sinoć i nekomu udjelio toliko i toliko para. I onda opet ovaj čovjek koji radi o dijelu isključivo radi Allaha dželle še'nu, pomisli nije Allah primio moju sadaku. Pa je uzvišeni Allah objavio poslaniku u tom vremenu da je obavijesti toga njegova roba da je Allah primio njegovu sadaku i podijelio veliki i podario veliki beričet u tim njegovim parama. Zato što je onaj kradljivac prisjetio se kada je dobio na takav način novac, rekao je sebi pogledaj kako te nije stid, ti ideš da kradeš pare, a pogledaj kako ima hajru insana, Allahovi robova koji dijeli na Allahom putu, isključivo radi njega. A ona bludnica isto tako postidila se i pokajala se Allahu, a onaj bogataš bio je izuzetno škrt, tako da se on pokajao svoje škrtosti i počeo da udjeljuje na Allahom putu. Jeste, draga braćo i sestre, Znajte da iskreno djelo radi Allaha Đalešenu mora uroditi plodom. Kad tad? I uzvišeni Allah podari beričet u tome. Za razliku od djela kojim se ne želi zadovoljstvo Allaha, kojim se ne želi džennet. Znajte da od tog djela nema ništa i Allah ne da plodove njegove na dunjaluku. luku. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري قد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه prenosi se da Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ko bude umro a bude molio nekoga drugog mimo Allaha Ovaj hadis bilježi imani Buharija. Zato, draga braćo i sestre, nije dozvoljeno pridavati bilo koju vrstu ibadeta bilo kome mimo Allaha žele ženu. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له Allah je naredio Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam i usto naredio ummetu njegovom da kažu da naš namaz, moj namaz i svo moje obredoslovlje i moja, moj život i moja smrt pripadaju samo Allahu, gospodaru nebesa i zemlji, gospodaru svih svjetova. Zato kažu islamski učenjaci da ko bude uradio i pridao bilo koju vrstu ibadeta, on bilo kome drugome mimo Allahu čini veliki širk širk kojega potpuno izvodi iz vjeri. Zato ovdje Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže da onaj ko bude umro, a bude molio, bude uputio dovu nekome drugome mimo Allahu, ući će u vatru. Dova se dijeli na dvije vrste. Dova koja označava ibadet, a to je recimo namaz ili post ili neka, neke druge vrste ibadeta. I to je dova. Jer iako ne molimo direktno možda Allah Đelšanu dok postimo, ali mi sa svojim stanjem pokazujemo da smo potrebni njega i da smo potrebni njegovoj pomoći. I uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je jasno u Kur'anu rekao da je ova, ovaj vid dove ibadet njemu. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون يستكبرون عن عبادتي kaže uzvišeni Allah molite me, ja ću vam se odazvati. Doista oni koji se oholi od moga ibadeta. Na redu je prvo da ga mole, a onda je spomenuo da oni koji se budu oholili od njegovog ibadeta, znači od njegove dovi, pa je uzvišni Allah ovaj u ovom kuranskom ajetu jasno nazvao dovu ibadetom. Što znači da bilo koju vrstu ibadeta nije dozvoljeno pridodati ili izvršiti, pridati mimo Allahu želešenu. A druga vrsta dove jeste dova kojom izražavamo neku našu želju ili potražujemo nešto od Allaha želešenu i ona može biti širk ako se traži od Allahovi stvorenja ono što ne, po, ne može dati niko osim Allaha želešenu. Dok ako bismo nešto nešto tražili, zatražili pomoć od Allahovi stvorenja u onim stvarima koje može, mogu da uradi, onda to ne biva širkom. Nismo izjednačili Allaha sa njegovim stvorenjima. Kao, recimo da utopljenik zatraži pomoć od ljudi koji oni mogu tada da mu uradi, da neko skoči sa obale i da ga izvuče, onda nema sumnje da ova vid potražnje pomoći nijekom slučaju nije širk. Ali, ako bi čovjek otišao na kabur kod nekog evlije ili na turbe neko, da bi mu taj evlija podario dijete, a vi znate da stvoriti dijete u utrobi ne može niko osim Allaha želešenu, ovaj vid potražnje pomoći biva širkom, biva izjednačenjem Allahovi stvorenja sa Allahom želešenu, i biva širk, da nas Allah sačuva od toga. قصة تتلو أخرى قصة فتنورا أخرى من عصور لعصور من još, draga braćo i sestre, da samo ukratko napomenimo razlike između velikog i malog širka. Što se tiče velikog širka, treba da znamo da on potpuno čovjeka izvodi iz vjeri, a što se tiče malog širka, on ne izvodi čovjeka iz vjeri, znači čovjek je musliman, ali on je izuzetno veliki grijeh i opasno ga je činiti. Također, onaj ko bude došao pred Allaha na sudnji dan sa velikim širkom, a znači ne bude se pokao na dunjaluku, nikada neće ući džernet, odnosno vječno će biti u džahnemu za razliku od malog širka ako dođe čovjek pred Allah ne bude se pokajao od njega može mu Allah oprostiti i uvesti ga pravo u džennet a može ga Allah kazniti u džahnem određeno vremeno da, vrijeme da provedi a nakon toga da ga uvedi u džennet وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين Wallahu alamu wa sallallahu alaihi wa sallam Allah Đelešanhu najbolje zna i neka je salam, salavat i spas na Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Dragi poštovani slušalci, vi ste i dalje u ciklusu emisija El Iman. Večerašnja naša tema je širk u okviru islamskog vjerovanja, odnosno komentara knjige Tevhide. Predavač u studiju sa vama je profesor Samir Avdić. Idemo dalje, obećali smo da ćemo ostaviti prostora i da vi postavite pitanja, a isto tako i mi imamo pitanja za vas. Thank you. iz režije javljaju da je neko već sa nama. Selam alek. Valikum salam, rahmetullahi wabarakatu. Zovete iz? Zovem iz Mostra. Želeo bih posalamiti predavača i sve prisutne studiju i nisam imao neki pitanja, ali tema je bila veoma interesantna. Da. I ako ima pitanja, odgovaram. Ima, hoćemo odmah prvo pitanje i Može. za prvo pitanje i vrijedna nagrada Kitabu Tauhid, Može. odnosno knjiga Tauhida. Može e, navedite nam, brate, e, e, navedite nam definiciju širka u jezičkom i u šarijatskom smislu. I jedno i drugo. U jezičkom smislu znači, e, izjed, širk znači izjednačavanje. A u šarijatskom ovaj, smislu širk znači izjednačavanje nekog od, neki, neki od Allahovi stvorenja sa samim Allahom. Ili stavljanje poziciju to stvorenje u poziciju sa Allahom. Vaše ime, brate? Čelebić Ibrahim. Čelebić Ibrahim, možemo profesor prihvat odgovor? Odgovor je potpuno tačan. Čelebić Ibrahim. Ibrahim je dobitnik knjige Kitabu Tauhid i već sutra od 12 sati u prostorijama Rade Nava može preuzeti svoju nagradu. Allah te nagradno najavljaju. Imamo novi poziv. Neko je sa nama? Halo. Da? Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Zovete iz? Iz Kuvajta trčina. Iz trčina, našo, ali trčinu se čujemo, znači. Mhm. Hoćete vi nama postaviti pitanje ili želite da mi postavimo vam? Pitanja želim da vi postavite. Dobro. Navedi, e, hoćemo redom ili, ili možda po izboru vašim? Pa može redom. Dobro. Navedi navedi jedan primjer širka u tevhidu rububije, a jedan primjer u tevhidu uluhije, koje su to, znači dvije vrste širka, e, u, odnosno u dva slučaja, kod tevhidu rububije i kod tevhidu uluhije. Pa možda imamo dvije vrste širka, veliki širk i mali širk. E, dobro, dobro, to smo posljednje spomenuli, ali to nije u domenu ovog pitanja. Vi znate šta je tevhidu rububije, mi smo uh, spominjali to u, u, samom, u samom startu ovog ciklusa, odnosno tevhidu uluhije. Da, da nisam slušao baš iz početa kako Da, hoćemo neko lakše pitanje. Profesor. Pa da vam pomogu možda oko ovoga. Pa može malo. Spomenuli smo određene primjere. Mi tražimo primjere neke da nam navedete recimo u tome kako se može počiniti širk u tevhidu rububije, koji označava da sva vlast pripada Allahu Đelešenu u ovome kosmosu. E sada, imaju određeni, mi smo navjeli primjeri, kad čovjek počini na taj način što izjednači nekoga od, svojih stvor, od njegovih stvorenja sa Allahom, da vjeruje recimo da može nešto tako. Možete odgovoriti? Ako, ako, neš, ako pripješemo, znači nema posljednika između između roba i Allaha Đalšanu. Ako stavimo nekoga kao posrednika, kao neko da nas zastupa, kao na primjer što su za vrijeme Božije poslanika Muhammeda Islama, mušići, kipove, i obožavali kipove, subhanala, umjesto Allaha Đalšanu. Razumijete? To što vi govorite sve je tačno, ali nije odgovor na pitanje. Nije to traženo. Dobro, da prepustimo nekom drugom što kažete. Allah vas nagradio na ovom. عليه قريبة فغدا سنسمع منطقا لجمادي حجر وأشجار هناك بقدسنا قسما ستدعو مسلما لجلادي يا مسلما لله يا عبدا له خلفي يهودي أخو الأحقاد حجر وأشجار هناك بقدسنا قسما ستدعو مسلما لجلادي Idemo dalje, vi ste i dalje u ciklusu El Iman. Večeras govorimo o širku i zreži javljaju da imamo već ponovo nekog na liniju. Neko je sa nama? Salamu alaikum. Alaikum salam, rahmetullahi wabarakatuh. Salam vas studiju i naših gosta. Alaikum salam. Pa eto ako može drugo pitanje. Hoćete teži, lakši pitanje, imamo mi tu. Pa eto nešto lakši. Nešto lakši. Evo, hoćete li da navedete jedan hadis? koji je e, označen kao šesto pitanje poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji upozorava na širk recimo ili možda ako vam je lakše neki kuranski ajet, to je peto pitanje koji upozorava na širk, odnosno koji govori o tome. Pa evo, probao bi. Bujro. Ko bude činio širk, neće izaći izać iz džehennema. Ko bude umru, a ne pokaje se, e, a bude činio širk, neće izaći iz džehennema. to je isto tačno što ste rekli, samo tražimo hadith poslanika, smo samo bili ste blizu kad ste malo prije ono rekli rečenicu prvu. Ko bude? Ko bude činio širk, a e, ne pokaje se, a umri, yes. neće izići iz džemema. Tako je, tu je blizu ste pravo ne prizačan ja, odgovor, ja. jeste jer Allah poslanika kaže ko bude molio, ja, a ja, ja. jeste ko bude molio, ja nekoga drugog mimo Allaha Jasne. ući u vatru. A vi se zovete? Ima Buharija. Samir Skopljak. Samir Skopljak, jedan primjer e, čas pisa saf. E, Allah vas nagradi. A molim vas, samo da vas pitam, možete mi taj saf dostaviti? U, dole, u... Mi vama imamo dužnu jednu, jednu audio kasetu, zajedno i audio kasetu i ovaj časopis SAF ćemo vam dostaviti u, u prostoriju Furkana u, u, u zemlji. To mi je brat, A brat vam je to. Jeste, Tarek. E, za obojicu ćemo išla na poslati. Može, može. Allah vas nagradio na javljanju. Budite s nama. Imamo novi poziv. Salam alaikum. Alaikum salam. Vi nas zovete iz? Iz Sarajeva. Bujrum sestri. Pa evo ja bi vezana za ove tri stvari e, u, po pitanju širka probala odgovoriti ovaj prethodni brat što je zvao pa nije. Pitanju e, širka u rububijetu, pitanju širka u, luhi, u luhijetu. Da, bujrum. Evo ovako, znači pitanje u širka rugubijeci, to jest eh, da e, smatramo da još pored Allaha Đelešanohu neko uprave i vlada e, sa Allahovim stvorenjima od ljudi, od džina, od nebeskih tijela i da mogu utjecati na čovjeku sudbinu. Jeste, jeste, tačno. Recimo kao faraon, naprimjer, brat je na, ovaj, da ga Allah nagradi za ovo izlaganje, naveo primjer faraona. Da. Po pitanju Luhijeta, e, smatranje da još neko pored Allaha Đelšanhu može nam donijeti koriste, odnosno štetu. I uzimanje posred, posredništva ovaj, u, u robovanju Allaha Đelšanhu. Jeste. Da te Allah još nagradi. Amin. Samo malo ostanite na vezi. Vi se zovete? Bahrija Čosić iz Sarajeva. Bahrija Čosić također za odgovor na ovo pitanje predviđena je knjiga Teuhida. جزاك الله خير بارك الله فيكم وعسى نعم، الله نقعدنا يا علم متسلم طارقا يا سائلي عن سعد حطام الصنم أو طارقا يا سائلي عن سعد حطام الصنم قل لي بربك يا أخي ممن قريش تنتقم قل لي بربك يا أخي ممن قريش تنتقم novi, novi poziv i nova prilika da se svi zajedno okoristimo. Neko je sa nama? Salam alaikum. Alaikum salam. Zovete iz? E, Zenca. Ponovo Zenca. Ma jeste. Dobro. E, pitanje vi želite? Pa jes, pitanje. Teži, lakši? Pa, može teži. Kako, hajde se jedno. Dobro. Dova se dijeli na dvije vrste. Koje su? Dova? Jeste. prema, prema namjeri dova, uh... Može li ili da nekom drugom prepustimo? Ne može, ne može. Da Allah vas nagradio na javljanju. Imamo novi poziv na drugoj liniji, isto tako neko? Assalamu alaikum. Alaikum salam. Zove se iz? Iz Brazije. Ojro. Pa, može ovo pitanje koje je bilo postavljeno sad. Vezano za dovu. Jeste. E, dovo... Možete samo e, smanjiti vaš radio prijemnih sestru kako bismo izbjegli mikrofoniju. Upravo sam smanjila. E, bujro. Ovako, dova koja označava i badit i dova kojom izražavamo nešto od Allaha, recimo dova isto može biti širk, ako se traži od Allahovih stvorenja nešto. E, A, međutim, dovom kojem izražavamo recimo neku pomoć od nekog bi, e, e, iz, e, rečene o utopljeniku, to nam je dozvoljeno. E, dok drugo sve ostalo šta bi zatražili ovaj, od Allahovi stvorenja nije dozvoljeno. Ako sam ja bi... Odgovor je tačan. Jeste samo da znači ovo, vi ste spomenuli, znači dova kao ibadet. Jeste, u vezi namaza. U vezi namaza, jer svi naši ibadeti bivaju u stvari dova na taj način što mi indirektno molimo na tim ibadetom da nas Allah šanu pomogne i tako dalje. A dok biva druga vrsta dove, dova, kako se zove dova pitanja. Dovom koje mi molimo nešto direktno da Allah šanu neku pomoć, neku želju imamo, da nam Allah šanu ispuni i tako dalje. Jeste to je ono što spomenuli u drugom dijelu. I odgovor je tačno samo. Dobro, sestro, vaše, uh, vaše ime i prizme? Džina. Džina. Dedić. Džejna Dedić, knjiga Bistro more pobožnosti i subtilnosti Al-Bahru Rajk. Barak Allah fi. Novi poziv? Salam alaikum. Alaikum salam. Kako si? Alhamdulillah, vi? Dobro, hvala vam. Zovete nas iz? Zence. Zence večera aktivna, mašalo. Mm. Kako rekoste? ste? Iz kojeg dijela Zenice? Babino. Ja. Babino ili Babino? <laughs> babino, Babino. A Babino nije znači Babino. Dobro. Dobro, imamo naravno pitanje. Navedi dvije razlike između velikog i malog širka. Možemo? Pokusat ću. A, veliki širk je sve ono... Čekaj, čekaj. Veliki širk mali širk je e, nešto što, što se približava velikom širku. Na veliki širk je onaj... E, veliki širk je... Znači, da, veliki širk i mali širk. Rekli smo, e, navedi dvije razlike između velikog i malog širka. Može li? razlike. Yes. A, ma, a, mali, mali širki a, razlika između veliko može. Da traži pomoć od Hanume, dozirno je traži pomoć u ovim stvarima. Ali nisam oženjen. A, nisam. E, molim Allah, Želešanu, da te, da te oženi. Tako, Bog, da. Želimo da kažemo da traženje te vrste pomoći nije onaj širk, znači dozirno da tražiš u stvarima, koje može ti neku pomoći. Mhm. Znači, imamo, imamo još jedan poziv, ako ne može da prepustimo drugom slušalcu, obzirom da smo već ušli u, u zonu vremena kad se približilo vrijeme, ja ti smo mezan. Mhm. Hoću, hoću pokušati sad na kraju. Pokušaj. uh, <laughs> nešto se Novi poziv? Salam alaikum. Alaikum salam, zovete nas iz... Zenica, probao bi odgovoriti ovo pitanje. Budem, zovete. Pa razlika između malog i velikog širka je u tome Allah, e, doista Allah neće oprosti e, širk, a oprostit će sitne grijehe. Pa e, razlika u tome je e, veliki širk je a, ko bude nije dozvoljeno predavati badet nikom drugom ima Allah Đelešanu. Ko bude predavao nekom drugom, a ne Allah Đelešanu, čini veliki širk. A onda drugi ovaj mali širk je to pretvaranje da nas neko, kao na primjer, da nas neko vidi kako, kad, na, ka, kad gosti nam dođu da ustanemo klanjati nama, a posle njega kad on odi da ne klanjamo. Ili pretvaranje na, ruku, na ruku radi ljudi da, da se vidi da ti uljepšavaš taj svoj ruku. To je rija, evo. Ja. To je sve tačno što vi kažete, ali onaj samo prvi bio možemo uzeti kao odgovor jedan, a mi tražimo dvije stvari. Znači, da veliki širk neće uzvišnji Allah na svojim danu oprostiti, a dok mali je pod voljom Allah, ako ga bude htio oprostiti, ako ga bude htio kazniti. Jeste. To je jedna razlika, treba nam još druga. Još jedna. Jeste. Ako ne može da prepustimo drugom nekom? Pa da nije, ne, ne može, ne može. Allah has nagradio. Imamo novi poziv. Alikum salam, zovete nas iz? Kako je? Bujom. da vam pomognemo. Navedi dvije razlike između velikog i malog širka. Ovako, e, mali širk e, ne izvodi džeri. Jeste? A veliki izvodi. Jeste, to je jedna, još jedna razlika samo. da čovjek traži, na primjer, ko se nađe da se neki tako Allah da je šanu da nije tako, pa to može on sam U profesore? Mm, to je jedan samo dio, treba nam drugi, taj drugi dio odgovora nije tačan. Evo isto koje vrijeme. To je kada, tra, kada poređim Allah je lešanu sa nečim, sa ne, nekim ovog vanjskim stvorenjima. Žao mi je, žao nam je, ne, mo <laughs> ne možemo odgovor prihvatiti, a da budemo pravedni prema ostalim slušalcima, nećemo moći uvažiti, a izvježi nas upozoravaju da je naše vrijeme isteklo i da moramo odjaviti emisiju mi vas pozivamo na novo druženje za sedam dana u ovom istom terminu, odnosno u subotu možete poslušati reemitovanje ove večerašnje emisije u terminu, znači u subotu od 22.00. Dragi poštovani slušalci, bila je to peta emisija u nizu u ciklusu El Iman e, govorimo o islamskom vjerovanju kroz komentar knjige Tevhida. Naša večerašnja tema je bila širk, a predavač profesor Samir Avdić. Tonsko-tehnički realizator večerašnjeg programa je bio Jasmin Limo, a urednik i voditelj Adnan Muslija. Vrijeme je za jaciju, ostaje još da se posalamimo. Veselam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.